Znate li možda što je to zeleni telefon? Ne znam. Jel vas zanima? Ne. Znam. Recite. <laughs> pa vjerojatno broj na koji se može prijaviti neka radnja koja nije u skladu sa vašim načelima, vaše udruge. Pretpostavljam da bi to bilo to. Gdje bismo mogli, ne znam, saznati neke informacije o pravilnom odlaganju okoliša, ovog e, otpada i mislim da bi to bilo. Onda bi se srušilo sve, onda bi bio smak svijeta. Zašto mislite da bi bio smak svijeta? Trebalo bi ove aute sve polupat najprije. Dobro. Oni prvi zagađuju. Onda ove herbicide i pesticide sve uništit pa motike pa kopat. Pa A više niko neće da kopa. Nema više ni motika. <laughs> Kaže onda cijela kompletna promjena sustava. E, kompletna. A to kad je sad jednom, kad vi nešto gurnete nizbrdo, onda nemojte pred to ići u pol strane jer će vas satrti i otići dalje. Nego čekajte dok se ne skrše doli, onda probajte ta kola po pravu, tako se daju, pa i izvuć ako ne ostavite. Dobro, u redu. Tako i ovo, ovo nema više. Nema lijeka? Ne, povratka nema. Dobro. sad kad bi se to zaustavilo, to bi se da sve satrlo. Neće ništa odgovarati. Znate li možda što je zeleni telefon? Ne. Jel vas zanima? Ne. Ako nešto primijetite, zovite nas, javite nam. Može, recite molim vas broj ponovo. 072 dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odlično. Hvala. A znate možda što je zeleni telefon? Mm, ne. Jel pretpostavljate što bi to moglo pa biti? Pa nešto u prirodi, jel? Vezano eko, za eko. Zeleni? Da. Pa mislim ekološki 100%. Ne znam ništa. Ne, jel vas zanima? Jel ne, ne, ne, ne. ne. Zanima, mene zanima. Ne, kaj ću ja reći? Znate možda što je zeleni telefon? Ne. Jel vas zanima? Ne, hvala. Pa znam. Recite. E, narušavanje prirodne e, ravnoteže, uništavanje parkova, drveća. I, I sve slično tome. Pa za e, okoliš. Tako je. Za čuvanje okoliša. <laughs> Jeste zvali kad zeleni telefon? Nisam, nisam. A 072? Da. 1, 2, 123, 456.